Assalomu alaykum hurmatli anglag'uvchilar. Diqqatingizga diniy olim Muhammad Yusuf Muhammad Tursunning Din va hayot 2000 savolga javob nomli asrini sunduq. Yoqtirib anglag'aysizlar. Bismillahirrohmanirrohim. Pokizlik va uningga munosabatli masalalar. 205-savol. Islom dinida pokizlikning qanday ahamiyati bor? Javob İslam dini paklik va pokizlik ustiga qurilgan bir din bo'lib, musulmonlar 6-asrdagi chog'lardan beri tozlikqa eng zo'r ahamiyat berib kelgan xalqdir. Chunki ma'naviy kirlardan tozalanish imonning talablaridan biri bo'lganidek, essi poklik ba'zi ibodatlarni o'rindashning oldingi sharti qilingan. islom payg'ambari Muhammad alayhisalom pokizlik imonning yerimidir deb ko'rsatgan. Imom Muslim rivoyat 206 savol pokizlik qancha turlik bo'ladi javob pokizlik ikki turlik bo'ladi biri tashqi pokizlik yana biri ichki pokizlik 27 savol tashqi pokizlik degan nima javob tashqi pokizlik deganimiz badanning kiyimning yemak ichmakning va namoz o'qiydigan joyning paskinliq va kirlardan pokiz bo'lishi demakdir 208 savol ichki pokizlik degan nima javob ichki pokizlik deganimiz nafsining va qalbining yomon g'araz va nochar axloqlardan pok bo'lishi demakdir islom dini musulmonlarni har ichki pokizlikka buyurgan ikki savol tashqi pokizlikqa buyurilishning hikmati nima javob İslam dinining poklikqa va pokizlikqa ahamiyat berib, musulmonlarni tozliqqa va pokizlikqa buyurishida insonning tan sog'liqiga va madaniyatiga intayin foydali bo'lgan nurg'unlagan oliy maqsadlar g'oya qilingan. Suv bilan pokizlanish badandagi yiqimsiz hidlarni yo'qotadi, faoliyatchanlikni oshiradi. Ibodat va dunyolik ishlar uchun insonning himmatini, jo'shqinligini yangilaydi. Shunga islom dini musulmonlarni pokizlikka buyurib, ularga tozliqni pokizlikni farz qildi va ko'plagan ibodatlar uchun poklikni shart qildi ikki yuz o'ninchi savol ichki pokizlikqa buyurishning hikmati nima javob insonning tashqi a'zolarining pokiz bo'g'inining sirtida uning qalbi bilan nafsidan iborat ichki dunyosiningmi mutakabbirlik o'zini cho'ng sanash ko'ranmaslik dushmanlik o'chlik adovat va boshqa salbiy axloqlardan pok pokiz bo'lgan holda bir butun poklik ichida alloh taoloning huzuriga yuzlanishi orqali alloh taoloning ne'matiga va rahmatiga erish uchun islom dini musulmonlarni ichki va tashqi pokliklarga amr qilgan 211 savol paskilliklar va kirlardan nima bilan pokizlanish kerak javob har qanday kir va paskinchiliklardan suv bilan yuvib pokizlanish kerak chunki pokizlag'uvchi moddalarning eng yaxshisi suvdir suv aslidagi o'z tabiatini yo'qotib qo'yishi bilanla pokizlash xususiyatini yo'qotgan bo'ladi pokizlanishga bo'ladigan suvlarning turlari ikki yuz o'n ikkinchi savol qancha turlik suv bor javob to'rt turlik suv bor bo'lib ular tuvandikicha birinchi hech narsa aralashmagan tabiiy suv Мұндақ су мұтлақ пакыздыр вә пакызлаш характерге егі суdur. Әмі дәріқтін яки мейуден шықырылған су garchi pokiz bo'lsimi uni torat va boshqa pokizlash ishlariga ishlatishga bo'lmaydi ikkinchi chelak silindr va ko'zalarga qochilangan sulardan mushuk ichib qo'ygan suv mundaq suv pokizdir biroq tahorat va boshqa pokilanish ishlariga ishlatishdan makruhdir uchinchi miqdori oz bo'lib uningga pastgina narsalar tushib ketgan yoki jalliqlar tushib o'lgan turg'un suv mundaq suvni tahorat va boshqa işlerine ishlariga ishlatishga qat'iy bo'lmaydi to'rtinchi pokizlikqa shubhelik bo'lgan suv bo'lib u eshak yoki xichir ichib qo'ygan suv bundaq suvni majbur bo'lib qolgan sharoitning sirtida ishlatishga bo'lmaydi 213 yuz o'n uchinchi savol pokizlash va pokizlanish uchun qandoq suvni ishlatish kerak javob tahorat ilish yoki g'usli qilish orqali pokizlanishga va kiyimlarni yuvib tozalashga shundoqla ichishga bo'ladigan suvlar 8 sakkiz xil 1 birinchi yomg'ir suyi ikkinchi dengiz daryo eriq o'stang suvlari uchinchi quduq suyi to'rtinchi buloq suyi beshinchi qor va muzdan erigan suv oltinchi ko'l suyi yettinchi turbidan kelgan pokis suv sakkizinchi zamzam suyi yuqoridagi sakkiz xil suvning rangi va ta'mi va purqi o'zgarmagan bo'lish sharti bilan bu suvlarni butun tozliqlar va ichish uchun qo'llanishga bo'ladi agar suning ta'mi yoki rangi yoki hidi o'zining aslidagi tabiatidan o'zgarib ketgan bo'lsa bundoq suvni ishiltishga bo'lmaydi shubhilik sular haqidagi masalalar 214 savol boshqa pokiz narsalar aralashib qolgan suvni ishiltishga bo'lamdi javob sut va zapaga o'xshash pokiz narsalar aralashib qolish tufayli mazkur uch xil sifatidan birasi o'zgarib qolgan suvni ishiltishga va ichishga bo'ladi Әмма аралашқан нәрсе суның тәбиетіні өзгертіп өткен, яки суның хәжімінен көп болғанда, бұндақ суны пакизлық ішлері үшін ішілтішке болмайды. 215-ші суал. Миқтары аз болып, оныңдың хайвалла ішіп қойған тұрғын суны ішілтішке боламды? Жауап. Миқтары аз болып, оныңдың хайвалла ішіп қойған тұрғын суларының hükümі түвәндікідек төттүрлік болады. Бірінші. otga o'xshash go'shi yeyiladigan hayvonlar ichib qo'ygan suv paktur uni ichish yoki uning bilan yuyinish yoki kiyimlarni yuyish tozalash qatorliq ehtiyojlar uchun qo'llanishga bo'ladi ikkinchi it yoki cho'shqa yoki yirtqichlar ichib qo'ygan suv nejisdir uni qo'llanishga qat'iy bo'lmaydi uchinchi mushk yoki qo'yib berilib yiqilgan to'g'u yoki go'sht yeydigan ucharlar ichib qo'ygan suv paktur biroq boshqa suv bo'lgan yerda buni ishiltish makruhdir to'rtinchi eshak yoki xechir ichib qo'ygan suv pokligi shubhalik suvdir boshqa suv tepilmagan sharoitlarda bu suvni tahoratga qo'llanishga bo'ladi biroq bu suv bilan og'an tahoratning ustiga tayammum qilib namoz o'qish lozim bo'ladi 216. yuz o'n oltinchi savol miqdori oz degan qandoq suv javob suv miqdorining oz yoki ko'pligi mundoq o'lchanadi to'rt burchaklik bir ko'lning cho'nqurligi qirq olti santimetrdan to'rt burjigining har bir tarafining uzunligi oz deganda to'rt metr olti santimetrdan kammasa yoki ko'l yumloq bo'lib atrofining umumi aylanmasa yigirma to'rt metr yigirma to'rt santimetrdan kam bo'lsa mundaq suv miqdori oz suv deyiladi bundaq miqdori oz suvga tushgan nijosatning ta'siri ko'rilsin yoki ko'rilmasin u pastkina suvdir istinja va istibro haqidagi masalalar ikki yuz o'n degan nima Cevap. İstince tərət qiladigan orqallarını yuvib tazlaş demakdir 218 sual. İstince qancha türlük boludu? Cevap. İstince qilish üç türlük boludu. Ula tuvandikicha Birinci. İnsanın aldı va kaynidan iborat ichki tərət qilish orqundan chiqqan narsalar o ichki organdan badanning boshqa joylariga tegmagan bo'lsa tərət tarat organini çalma ya ki tuproq olan quruqdash yetarlikdir ammo uning ustiga suv bilan istinjo qilish sunnatdir ikkinchi ichki organdan chiqqan narsalar bir tanga miqdorida badanning boshqa joylariga tekkan bo'lsa bu holatda u yerni qog'oz yoki chalma bilan tozalagandan tashqari suv bilan yuyib istinjo qilish orqali uni paklash vojibdir uchinchi badanga tekkan paskinliq bir tanga miqdoridan ko'proq bo'lsa bu holatda suv bilan istinjo qilish farz bo'ladi istinjo qilishda so'l qo'l ishlatiladi 219 savol. Har qitim taharat elish uchun istinja qilish shartmi? Javob. Kichik yoki cho'ng taharat qilgan odam taharat olmoqchi bo'lganida yuqorida ko'rsatilgan bo'yicha istinja qilish shartdir. Ammo uxlaganlik yoki yel chiqarganlik yoki badanning tarat organlaridan boshqa qaysi bir yeridan qon, yering va seriq suv chiqqanlik tufayli taratni sungan kishi uchun istinja qilish lozim emasligida butun shunos olimlar birdek ittifoqdir. chunki istinja faqat ichki tarat organni tozalash uchunla buyurilgan 220 savol istinja qilganda qandoq narsalarni ishlatishga bo'ladi javob istinja qilishda ishlatiladigan moddalarning eng yaxshisi suvdir suvdan yaxshi pokizlaydigan modda yo'qdir suv bilan istinja qilishga imkoniyat bo'lmaganda chalma tosh raq parchasi qog'oz va amalsiz qolgan yog'och va o'tin qatorliq moddalarning qaysi biri bilan istinja qilsa bo'ladi istinjo qilmoqchi bo'lganda odam ko'rmaydigan maxsus xoli joyni tanlab istinjoni shu yerda qilish lozim avrat joylarni kishilarga ko'rsatishga bo'lmaydi chunki bunda qilish haromdir ikki yuz yigirma birinchi savol istinjo qilganda qandoq narsalarni ishiltishga bo'lmaydi javob qish ko'mir to'mir aynak hok inson yoki hayvonlar yeydigan taom qatorliqlarning qaysi birini istinjo qilishda ishiltishga bo'lmaydi 222 savol. Gez jurnallarning va kitoblarning varaqlari bilan istinja qilishga bo'lamda? Javob. Arab harfi bilan yozilgan kitob, jurnal va gazetlarning varaqlarini istinjada qo'llanishga bo'lmaydi. Ammo arab harfi bilan emas, balki lotin, rus, xitoy va boshqa harflar bilan yozilgan diniy bo'lmagan kitob, jurnal va gazlarni istinjada qo'llanishga bo'ladi. 223-savol. Istibro degan nima? Javob. istibra tahorat ilishdan avval jinsiy organdan kelgan suydukning qoldiqlaridan to'liq poklanish demakdir qaysi usul bilan bo'lsin suydik turbisidan seriq keladigan suydik qoldiqlaridan to'liq poklanish farzdir suydikning qoldiqlaridan to'liq xalos bo'lmay turib tahoratga boshlashga bo'lmaydi hojatxonaga kirish va chiqish adablari 224 savol hojatxonaga kirishning adablari qaysilar javob hojatxonaga kirishning adablari tuvandikicha birinchi hojatxonaga kirishdan avval auzu billahi minash shaytonir rojim allohga sig'inib qo'g'londi shaytonning sharidan panoh tilayman deyish ondan hojatxonaga kirishda ey olloh sana sig'inib erkakchi shaytonlarning ziyonkashligidan panoh tilayman degan duoni o'qish ikkinchi hojatxonaga kirishdan avval ishtonning pushqog'ini turish uchinchi hojatxonaga kirishda putiga oyoq kiyib kirish yoki yanada alloh taoloning ism sifatlari yoki qur'oni karim oyatlari yozilgan narsalar bo'lsa elib o'tish to'rtinchi hojatxonada o'ltirganda so'l tarafga tayinib o'ltirish va ehtiyojsiz so'zlamaslik beshinchi hojatxonada so'l qo'lni ishiltish oltinchi orada to'salg'i bo'lmagan ochiq dalalarda qibla tarafga oldini yoki kaynini qilib turib hojat qilmaslik yettinchi Суға, yol үстіге, meyvelik daraxtlarning ostiga hojat qilmaslik. Shuningdek, shamolga qarab hojat qilmaslik. 8. O'rinsiz o'ri turib tarat qilmaslik. 9. Hojatxonadan chiqishda o'ng put bilan chiqish. 10. Hojatxonadan chiqishda, "Ey Alloh, gunohlarimni kechirgaysan. Mendan ziyon zahmatni ko'tarayotgan va meni salomat qilgan Allohga madhiya o'qiyman" degan duoni o'qish. Buxoriy rivoyati yuqorqila hojatxonaga kirish va chiqishning adablari bo'lib shu bo'yicha ish ko'rish sunnat va adabdir ammo bularga rioya qilmagan kishi gunohkor bo'lmaydi nijosatning turlari va poklanish usuli ikki yuz yigirma beshinchi savol nijosat paskinlik qancha turlik bo'ladi javob nijosat ikki turlik bo'lib biri ig'ir nijosat yana biri yenik nijosatdir ikki yuz yigirma oltinchi savol ig'ir nijosatlar degan qaysilar javob Eğir necasetle қан, yerin, haram boğan malının göşi ve terisi, göşi yiyilmeydiğen hayvallarının сөйдіке, itning cho'shqining va yirtqichlarning suydiki tariti va şölgeylere, to'qu o'rdak g'oz qatorliqlarning mayoqlari insonning badandan chiqishi bilan taharetini bozuduğun har qanday narsalar masalan kichik cho'ng tahorat qon yering mazi jinsiy havas qo'zg'alganda etilmay chiqadigan spermaga o'xshab ketadigan suv vədi, qayda kiçik tərəddin keyin chiqadigan duq, ax su qatarlıqla. 227-ci sual, yenik nijosatlar degan qaysıla? Cevab, yenik nijosatlar at və onunqa o'xshash göşi yeyiladigan ayvallarının mayaqları, suydiklari uchar qanatlarının mayaqları qatarlıqla. 228 ci sual, namazda qançilik najosat keçirim qilinadi? Cevab, Ig'ir najosatlardan bir tanga miqdori. uch butun yuzda o'n yetti grammga yenik nijosatlardan kiyimning yoki badanning to'rtdan biriga yetmagini kechirim qilinadi bu o'rindagi kechirim qilinishning ma'nisi shuki namoz o'qigan kishi badani yoki kiyimidagi yuqorqi miqdordan oz nijosatni ko'miganlikdan uning bilan namoz o'qigan bo'lsa u kishining bu nijosatlar bilan o'qigan namozi ado topgan bo'ladi agar namoz o'qiyotgan kishi yuqorqi miqdordan oz nijosat bo'lsimi uni ko'rib turib o'zirsiz holda uningdan tozlanmay turib namoz o'qigan bo'lsa uning namozi durust emas nijosatlardan pokizilinib namozni qayta o'qishi lozim keladi ikki yuz yigirma to'qqizinchi savol nijosatlarni qandoq tozalash kerak javob nijosatlarni tozalash usuli tuvandagicha bo'ladi birinchi qon yering va cho'ng taratga o'xshash ko'gili bo'ladigan nijosatlar bilan paskini bo'lgan narsalar nijosatning o'zini suv bilan yuyib yo'qitish orqali poklanadi yuyilgandan keyinmi uning asrining qilishi uning pokligiga ta'sir yetkazmaydi masalan qonga bo'yalgan kiyimni yuyib tozalagandan keyin qonning asridan qolgan seriq rang kiyimdan yo'qolmagan bo'lsimi u kiyim paskina deyilmaydi balki pokizdir ikkinchi suydik yoki boshqalarga o'xshash qurib qolsa ko'gili bo'lmaydigan nijosatlar bilan nejis bo'lgan narsalar oz deganda uch qatim yuyish va har qatimda yuvganda uni siqish bilan poklanadi uchinchi qandoqli bir nijosat bilan pastgina bo'lgan ziminda nijosatning asrini yo'qotish bilan bu zimin pak bo'lgan bo'ladi uning ustida namoz o'qisi bo'ladi biroq u joyda tayammum qilishga bo'lmaydi to'rtinchi qandoqli bir nijosat bo'lsin u o'z aslidan o'zgarish bilan pak bo'lgan bo'ladi Məsələn, heyvanların süydüklərinin qurub tuzğa aylanğanığa, hayvanlar və insanların çoğ tərətlərinin köydürüş bilən külgə aylanğanığa oxşaş. Tuz bilən kül pak maddaladır. 5. İt və çoşqunun nicasətləri bir qitim tuproq bilən, 6 qitim su bilən cəmi 7 qitim yuyuş arqalıq paklanır. Bu məsələ Peyğəmbər əleyhissalamın hədisi bilən sabit bolğan. chunki tuproq tarkibida mikroblarni o'ldirish kuchiga ega modda bor bo'lganlikdan qochini tuproq bilan bir qitim surtish orqali uningga itning sho'lgidan yuqqan mikroblar o'ladi suv bilan yana olti qitim yuvish orqali qochida mikrobning ta'siri qolmagan bo'ladi cho'shqami shundoq balki cho'shqa itdan neçesi paskin hayvondir 6. onasining suti bilalla g'izolanadigan teki tamak yegücü bo'lmagan o'g'il buvağının suyidiki yuqib qolgan kiyimning ustiga Su to'kish bilan kiyim pok bo'ladi qiz buvoqning suydiki yuqqan kiyim suv bilan yuvish orqaliqla pak bo'ladi ammo har ikkisining tariti tegib qolgan narsalar faqat suv bilan yuvish orqaliqla poklanadi sperma va uningga munosabatli masalalar 230 savol sperma ma'ni pokizmi yoki paskinmi javob islom ulamolari spermaning pokizligi va paskinligi masalasida ixtilofga tushib uch mazhabga bo'lingan birinchi mazhab insonning pakiz, pokiz biroq yerginishlik digüçüle deguvchilar bo'lib ular sahobalardan oyisha said ibn abu Vakkas, abdulloh ibn umar mazhab peshvolaridan imom shofiy ishoq Davud, ibn munzir qatorliq katta ölüm ular Ula pastgina emas faqat odam yirgindigan balg'am va tükürükü o'xshashli narsa deb karaydı. bular Aişe roziyallohu anhoning payg'ambar alayhissalomning kiyimiga yuqib qolgan spermini o'g'lab asrini yo'q qilatdim ondin shu kiyim bilan namoz o'qiydi degan hadis bilan abdulloh ibn umarning payg'ambar alayhissalom sperma yuqib qolgan kiyim to'g'riliq so'zlavidi u faqat balg'am va tukurukning o'rnidagi narsa uni yog'liq yoki loti bilan aytivatsang bo'ladi dedi İmam muslim rivoyati degan hadisni dalil qilgan shunga bu mazhabga ko'ra sperma o'llik holatida yuyuludu. Kurup qolgan bo'lsa uvlab asrini yo'q qilibasi bo'ladi oyisha roziyallohu anhu yana payg'ambar alayhissalomning kiyimiga yuqqan ispirma agar qurib qolgan bo'lsa uni uvlab asrini yo'q qilish bilan o'l holati bo'lsa yuvish bilan tozalaydim degan dor qutni va bazzazar rivoyati ikkinchi mazhab insonning sipirmisi xuddi suydikka o'xshashli pastgina narsa uni o'l va quruq qandoqli holatda bo'lsin suv bilan yuvib tozalash lozim keladi deguchilar bo'lib ular mazhab peshvolaridan imom malik avzoi savr qatorliq olimlar bular oysha roziyallohu anhaning payg'ambar alayhissalom kiyimiga yuqqan spermini yuyatdi degan hadisni dalil qilgan imom muslim rivoyati amaliyotda bu hadis spermini paskini deyishga dalil bo'lolmaydi chunki balg'amga o'xshagan paskina emas narsalar yuqib qolgan yoki mevaning suyi to'kilib ketgan kiyimnimi yuvishga to'g'ri keladi emasmi Adet kiyim kirlişip kalsımı yuyup durumuz. bir narsani yuvganlik onun paskirliğini ifodalamaydi elbette. Üçüncü mazhab İnsanın spermisi paskina bırak onu kurup qolgan bo'lsa uvlab onun kiyimindeki asrini yo'q qilibyotsa kiyim pak pok ucila narsa ula Ebu Hanipi başçılığı hanifa boshchiligidagi hanafiy ölümü alırdır. hozirgi zamon o'limolarining mutlaq ko'p sonlig'i spermining pokiz ekanligiga ittifoqlashgan bo'lsimi spermini ichishning to'g'ri emasligini ta'kidlagan spermi yo'qib qolgan kiyim bilan namoz o'qish masalasi 231 savol spermi yo'qib qolgan kiyim bilan namoz o'qisa bo'lamdi javob islom fiqhshunos olimlari bu masalada tuvandikidek ixtiloflashgan birinchi kiyim yoki badanga yuqib qolgan spermini yuvib yetish afzal ammo ammo yuyibyotmisimi hech vaqasi yo'q birov unutib qolgan yoki esida botirib uning bilan namoz o'qisimi uning namozi durust bo'ladi bu shafiy maliki zohiri mazhablarining rayi ikkinchi isperma ho'l dedi yo'yiladi agar qurib qolgan bo'lsa uvlab asri yo'q qilinadi bu hanafiy mazhabining va hanbali mazhabining ba'zi olimlarining rayi uchinchi sperma yuqib qolgan kiyim yoki badanni mayli qurib qolgan bo'lsin mayli ho'l bo'lsin suv bilan yuvib tozalash farzdir pokizlamasdan o'qigan namozni qayta o'qish lozim keladi bu maliki mazhabining rayi bu masalada shofiy maliki va zohiri mazhablarining rayini hozirgi zamonning ko'p sondagi o'limolari muvofiq deb qaraydi hayvonlarning spermasi hayvonlarning spermisining pokizligi yoki paskillig'i to'g'riliq islom o'limolari uch mazhabga bo'lingan bo'lib imom navaviy buni mundoq bayon qilgan birinchi it bilan cho'chqadan boshqa butun hayvonlarning spermisi pokizdir bu odamning spermisiga va tuxumiga qiyos qilgan hukm ikkinchi jimmiy hayvonlarning spermisi paskina uchinchi go'shi yeyiladigan hayvonlarning spermisi pokiz go'shi yeyilmaydigan hayvonlarning spermisi paskinadir imom navaviyning al majmui nomli asridan tahorat va uningga munosabatlik masalalar ikki yuz o'ttiz ikkinchi savol tahorat qancha turlik bo'ladi javob tahorat uch turlik bo'ladi birinchi namoz o'qish qur'ondan sajda oyatini tilovat qilganda sajda qilish qur'onni tutish uchun tahorat elish farzdir ikkinchi kabini tavob qilish uchun tahorat elish vojibdir uchinchi tahorat bilan yetish uchun tahorat elish sunnatdir Taharetning farzlari ва sunnatlari. 233-chi savol. Taharetning farzlari qancha? Javob. Taharetning farzlari 4 bo'lib, улар tuvandikilar. 1. Yuzining чаш ungan yeridan boshlab, zangoqning ostig'icha ва ikki quloqning yumshig'igacha bo'lgan joylarni yuvish. 2. Ikki qo'lini jaynaklar bilan qo'shib yuvish. 3. Ikki putini o'shiqlar bilan qo'shib yuvish. 4. Boshdan to'rtdan birga masih qilish. su bilan silash ikki yuz o'ttiz to'rtinchi savol tahoratning sunnatlari qancha javob tahoratning sunnatlari tuvandikicha birinchi tahorat ilishni niyat qilish ikkinchi tahoratni bismilloh bilan boshlash uchinchi ikki qo'lini bilaklarigacha yuyish to'rtinchi tishlarni misvak bilan misvak bo'lmasa barmoq bilan tozalash beshinchi eg'izga uch qitim suv ilib chayqash oltinchi burniga uch qitim suv ilib tozalash 7 yettinchi barmoqlarning orasini suv bilan silab yuyish sakkizinchi har a'zoni uch qatimdan yuyish to'qqizinchi ikki quloqqa masih qilish o'ninchi taoratni tartib bilan elish 11 birinchi a'zolarni yuvishda o'ng tarafdan boshlash masalan avval o'ng qo'lini ondin so'l qo'lini yuyg'anga o'xshash 12 ikkinchi gadanga masih qilish 13 uchinchi soqali bor kishining soqalining orliqlarini suv bilan silishi o'n to'rtinchi har a'zoni yuvishda uvlab pokiza yuvish o'n beshinchi boshning ammini bir qatim masih qilish o'n oltinchi taoratda yuviladigan a'zolarni yuvishda orqa orqadan yuvish 17 yettinchi roz tutmagan vaqtlarda eg'izga suv olganda suni galga yetkazib g'ar g'ar qilish burniga suv olganda suni dimoqqa yetkazib maz maz qilish ammo roz tutgan vaqtlarda suning galdan o'tib ketmasligi uchun suni eg'iz bilan burunga diqqat bilan elish 235 savol. Taharatdagi makruhlar qaysilar? Javob. Taharat elishda makruh bo'ladigan ishlar tuvandikicha. 1. Suni haddidan ortiq ishiltib uni isrof qilish. 2. Suni taharatga nuqson yetkazadigan darajada bak oz qo'llanish. 3. Yuzni yuvganda suv bilan yuzga urish. 4. Taharat elayotganda dunyolik so'zlarni deyishish. 5. Taharat elayotganda o'rinsiz boshqalardan taharatga yordam so'rash. 6. bir qitim qiladigan masihni yangi suv bilan bir qitimdan ortiq qilish taorat ilishning qoida tartibi 236 yuz o'ttiz oltinchi savol taoratni qandoq ilish kerak javob taoratni tuvandikidek elish kerak 1. ko'nglimizda taorat elishni niyat qilamiz 2. bismillahi rohmanir rohim deymiz 3. qo'limizni 3 qitim pokiz yuyimiz qo'llarni yuyganda barmoqlarimizning orasini oralab pokiz yuyimiz to'rtinchi o'ng qo'limiz bilan eg'izimizga uch qitim suv ilib chayqaymiz misvak bo'lsa uning bilan misvak bo'lmasa barmoqlarimiz bilan tishlarimizni tozalaymiz beshinchi burnimizga uch qitim o'ng qo'limiz bilan suv ilib so'l qo'limiz bilan tozalaymiz oltinchi yuzimizni peshonamizning chash unib to'xtagan yeridan zangoqning ostig'icha va o'ng quloqning yumshiqidan so'ng quloqning yumshiqigacha hammani to'liq va pokiz uch qitim yuvimiz Сақыл бар киши сақылының арыларыны су билан сылап чыqadi. 7. Авал оң қолымызны, андан сол қолымызны жайнаклар билан қошып юймиз. 8. Ikki қолымызны қайта өл қылып, бешимизнің 4-тен birini yoki hammasini silaymiz. 9. Ikki qo'limizning begiz yoki kichik barmoqlari bilan ikki quloqimizning ichini, bosh barmoqlari bilan ikki quloqimizning orqasini silaymiz. 10. Avval o'ng, ondan sol putimizni o'shqi bilan qo'shib yeymiz. misvak va uning ahamiyati ikki yuz o'ttiz yettinchi savol misvak degan nima javob misvak salvadora periska deb ataladigan irak tarxining yosh notisidan kesib ilinadigan ho'l yog'och demakdir u yog'ochdan bir g'ayrish miqdorda kesib uning uchini bir yoki ikki santimetr ushlab suvga chilab yumshatish orqali qo'llanadi misvak sudi yumshagandan keyin xuddi tish cho'tkisidek furchilik holiga keladi payg'ambar alayhissalom tavsiya qilgan misvak dal bu daraxtning o'zidir bu daraxt sharqi afrikadan hindistongacha bo'lgan mamlakatlarda yetishadi 238 yuz o'ttiz sakkizinchi savol misvakning qandoq ahamiyati va javob to'liq va to'g'ri so'zlashning birdan bir vositasi bo'lgan tishlarni asrash inson uchun bakma ahamiyatlidir Иғызды чишла толық болмағаныда гәп сөзні тоғры тәләппіз қағылы болмайды. Нәтижеде песхекелік сәлбиетлі көріліді. Kişilərin ən çox düşməni kişilərin aralığında tamaqın qaldıqlarından toplanğan bakteriyalardır. Eğiz, çiş və çişlərin ətrafındakı göçlərini bakteriyalardan saqlaş üçün çiş çötküsünü qollanuş əhmiyyətlidir. Biroq tish cho'tkisi bilan ishlatiladigan tish pastillari normaldan ortiq ta'mlik bo'lg'achqa, u egizning ta'mini buzadi. Ammo misvak o'zining yiqimliq purqi va normal ta'mi bilan alohida xususiyatga ega bo'lg'achqa, egizning ta'mini buzmaydi. Шуңа чиш чоткысыдан мисвакнинг аҳамияти кўптур. Таҳоратни бузыдыган омиллар. 239-нчы суал. Таҳоратни бузыдыган омиллар қайсилар? Жавоб. Таҳоратни төәндикиләрнең берәсе билан бузылыды. Биринчи инсоннинг олди ва kəynidən иборат iki tərət orqandan суйдик, чоң tərət yel, sperma, вади, məzi ва бошқаларнинг чиқиши. İkinci bədənin qaysı bir yeridən qan, yerin və seriq sunun iqışı. Seriq suv og'riq sababidan oqqan bo'lsa torat buziladi, agar og'irmasdan oqqan bo'lsa sunmaydi. 3. Eg'iz toshqichi qusish. 4. Eg'izdan qon chiqishi. Ammo tukurukdan oz bo'lsa yoki tukurukning rangi qizarmasa ziyni yo'q. 5. o'shidan ketish. 6. Mas bo'lish. 7. Er ayollarning jinsiy organlarining orada to'saq bo'lmasdan bir-biriga tegishi. 8. Uxlash, ammo bir yerga yo'lanmasdan o'ltirib mugdigan kishining tarti sunmaydi to'qqizinchi namozda qoqoqlab kulish tahoratni buzmaydigan ishlar ikki yuz qirqinchi savol tahoratni buzmaydigan ishlar qaysilar javob tahoratni buzmaydigan ishlar tuvandikicha birinchi badanning qaysi bir yeridan qon chiqib oqmasdan o'z o'rnida to'xtab qolgan bo'lsa ikkinchi badanning qaysi bir yeridan go'sht ajrab tushgan bo'lsimi qon chiqmagan bo'lsa uchinchi badandagi yoridan qurut chiqqan bo'lsa to'rtinchi eg'iz to'lmagan miqdorda qusgan bo'lsa beshinchi har qandoq bir ayolni shahvatsiz tutgan bo'lsa oltinchi jinsiy organni hissiyotini buzmagan darajada tutgan bo'lsa yettinchi o'ra va o'ltirib mugidab qolgan bo'lsa tahorat buzilmaydi 241 yuz qirq birinchi savol tahoratda shak tushib qolganda qandoq qilish kerak javob tahorat olganligi esida bor ammo uning buzilgan yoki buzilmaganligida ikkilanib shakka tushib qolgan odam tahoratini bor deb hisobga oladi biroq tahoratining buzilganligi esida bor ammo shuningdan keyin tahorat olgan yoki olmaganligida shaklinib qolgan odam tahorati yo'q hisoblanadi bu shak ishonchini yo'q qilolmaydi degan qoidaga asoslangan hukmdir